Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun A'udzu billahi minasyaitonir rajim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Al-ayah pengajian anu di lulguaan ku para pemuda maksadnamieing diturun kenana Alquran anuulazim disebut nuzuul Quran maksudna reka kayakakinan urang karena Quran maksudna Dehi kata rek soono urang jeng Quranran ngarah hirup tekalangsu di alam dunia supaya papangijeng kabungahan di dunia je di akhirat maksud nukatilu di sabun weing Alquran Malak Mandar urang uninga karena Agung naqu sugan ke mana ges apal agung na Quran urangmoal ngamomoreken kana Quran daloba jelemannutahaang ngajenan kana Quran teh lantaran teuninga kana agung na Quran ngan taka agung ante mual kaong lamun urang telaala jo kana perkara nu agung mual katingali alus na bajuwal dan lamun urang can ngarampak Sigakuma kasarna balacu mualkaraos nikmat na beas Ci anyyur Mu urang can ngajaran nuang beas Subang mualtu marima jeleman nu ngadhahar sanggupoe Kulantaran Tengena mualkara sangnahna Lamun urang can ngadahar sanggu gaplekk mualtu marima Kan sanggu gaplek Mu can ngadahar lapar di alam dunya muncang ngajaran lapar di alam dunya mual nyaho karena Agung na Quranran la munyaho karena perkara nute Agung salanti Quran mual uningakana bager na Pangeran mutu uninga karena jahat nasetan mual ngahargaan lalaki kap majikan nuparawantea muncang ngajaran sare jengranak kusabab gitu Widian simkuring rekmawa para hadirin sadayana urang lalajo karena alam memeh Quran diturunkan da gampil ari masalah turuna Quran mah bulan puasa tea turun teh mangga urang lalajo karena situasi alam dunia samemeh Quran turun ke alam dunia alam dunya kagungan Pangeran dina waktu Quran memeh diturunkan harita alam dunya tehker di silengluman kudu jago itu bahasa Sunnah nama lamun make bahasa annurada luhur rumah ke tubangan budak ngoora dunia pada saat Quran kita menjelang diturunkan tengah digagahi oleh dua raksasa besar di sebelah barat dan di sebelah timur. Dan watir ini mundi gitu-gitu. Kurang sunak we. Sekali doi alam dunia harita teh sileng leman ku dua jago. Jago kulon jago wetan jago kulon Koko Jona urang Eropa titik pusatna di bisaantium ke ini tongnya ke naon tuam tidu dibubur mauomo deh titik pusatna di bisaan tiium nu jadi motivatorna agama no ngaroongna agama Nasrani dages gitu di sunnatullah tiap-tiap kurun tiap-tiap generasi dimana ayah hajat ngawangun teh mesti ayaah agama nu ngarojong model di Indonesia ke ngawangun airna dirojongku agama nu halal di Indonesia dihalalkan ke undang-undang tilu agama gedewang titik pusat na di bisaan tium agama nu ngarojongna agama nasroni Hai alam dunya belah wetan Hai di sileng leman haritateku jago wetan titik pusatna di Persia Iran ayena agama nu ngarojongna agama majusi nunyemah nu kamari iamah dupli Katna seueur di kuningan <clears throat> Alhamdulillah air ku pamerintah guys dilarang dua jago nuber si tegang urat leher maksud nama Hek pisan urang kulon jeung urang wetan hayang ngowangun alam dunya supaya jelemak sejahtera tapi kesejahteraan teh teaiken bijil malah nutemong mah papaseaan pasea urang kulon jeung urang wetan dogdag dan perebut bener melaan untung ke rea ladang pasea tea atuh boro-boro pasea jago jeng jago pasea salaki jeng pamajikan ge di imah tangga piring mages kudu pepes Iya jago negara jeng jago negara para sea atu ladang tina papaseaan balu karena alam dunia kagungan Allah teh jadi ruksak ang teh jadi poek maukleng butarajin ruksak ditinggali Tina sagala segi ditinggali Tina segi keimanan tauhid jelemah nu iman ke Allahungan hijihiji teh jadi paburan tak tungtungnak musyrik Meh sar ditinggalitina tingkah lakutinana akhlak uninga urang Ciparai Oke Sigaku maha akhlak Dina waktu harita di kokojohanku urang Arabndung teh tepika dijual beliken anak awewek tepika dipencit ditingalitina segi ekonomi nubenghar makin Benghar nu miskin tambah sangsara ladang tina papaseaan Ki Dina alam Baa tadidina saat nu poek seperti ituku Allah dijaan kakangjeng nabi Dinasaba Adna Zoharol fasad filbarwal Ba timbul karuksakan di darat yang di lautan hasil olah petak manusia Bima kasaba Adinanas kuno palingn termah Di alam haritate disebut na abad kegelapan Dinas saat eta pisan gejrut turun Alquran Pangeran nohonan karenajangjinah yen robul alamin bakal nurunken lampu angan alam dunya nu poek mongkleng teh nu diruksaku lengan jelema pan pangeran mah di mana janji teh terajalir innallaha la yukhliful mi'ad gubrag we Quran turun dina bulan puasa tanggal 17 Ramadan bulan Ramadan disebut dina surat Al-Baqarah tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran tinggalan surat al-baqarah anpon ngenaan tanggal turunqu Daangjeng nabi keuningan da lain tukang nulis tanggal saabaha Quran turun cek sahabat nabi cali Tenwaller gejluk turun Dei jawaban di Pangeran Dinas surat al-anfal ayat 40 hiji tinggalan yen Quran teh diturun ke nana Yau Mal takol jaman tepat Dinas saat na amprokna pasukan anu rongkah perang badag nyaeta dina tanggal 17 bulan Ramadan sakitu kituna dan nuzulul Quran mah teleuwih tikitu dua menit ge angus nya atuh pakojali aringan sakitu kitu nama mi eling nuzulul Quran ngarah naon dipulang antingkeun unggal tahun ngahaja maksud Nano tadi kayakakinan jelemah ke Allah jengkana Wahukna nuka dua reknya angan alam dunya nuker di ianku jelemah bisi poek maungkleng jelemah bisi Titata Jong Irupna Sugan W nga langkungan uraian paramu balik nukalangsu jadi tekasu nu bengkok sugan jadi lepeng nupoek Sugan jadi caang Nu susah Sugan jadi bunga hadirin kaum muslimin anu disebat kusimkuring tadi teh lalakon bahela 1400 tahun Kirang laku lalakon bahla cek santri majaman Madi zaman nuges Kaliwat Dekna naonan urang nyerita ke zaman nuges Kaliwat lamun lain dek dipakai nimbang Dina zaman Ana Kerkaalaman model budak santri Dekna naonan nyobat je tiil Madi Labun laindekk sosonan film murek hantum te kia ke ayah hartos nyaritakan lalakon bah lamun laindekk dipakai nimbang pikir kehidupan aunatah lalakon bah nama gitu atau timmula pertarsan lamun alam dunya bahula disileng luman kudu jago nam memeh turuna Alquran kumaha pago jai Ari alam dunya ayeuna Jawaban na pook tebeda cara bahula Dina na tebeda Diabaha segi lamun bahula jagat kagungan Allah di siileng luman kudu jago jago Kulon jeng jago wetan bari eta jagouna papaseaan, beja nama macecek ahli sejarah ma menyebutkan paseana tete lilangan genep ratus tahun alam dunya Aunge Meh persis seperti itu ia jaga teh ker di sing luman ku kedua jago lamun jago kulon jago wetan alam dunya Ayuge ker di si luman ku jago kulon je jago wetan lamun bahula jago Kulon Kokojoona urang Eropa aununa ditambah je Amerika lamun baha jago Kulon jago wetan titik pussatna di Persia aunama di Rusiajungng di negara-negara nunganut turut-turduk kamanehan lamun jago bahula yang na papaseaan jago a ge tepati benten resep papaseaan jago kulon di kokojoan ku urang Eropa je Amerikanya imperialisnya kapitalis ah ngewa tong billus lahlisisnya siga politik jago kulon ayeuna Teker di Siling luman ke urang Kulon kokko Jona urang Eropa je Amerika kita cocolot Baela Ari imperialis jeung kapitalis jelemak nur resep Kiih disirah Batur pedahirupna bala lenggar Ari jago wetan keur di kokojoan ke urang Rusianya komunisnya imperialis jelemak tepati Benghar ngan resep nging Disirah Batur Saruawe hiiant nama pedah urang kuron bala lenghar ngan resep ke ngajajah Nageri Batur urang wetan jelemak Tekasohor Bennghar ngansarua resep ngajajah negara Batur lamun Baela urang Kulon papaseaan jeung urang wetan alam Kiwarigeami resep papaseaan malah jagonu Ayu nama aya Luwihna dimana pase Tetara diimah serangan tapi sok ngadon kaleur Batur model ibu rek paseajeng Bapak cek ibu tenttong di imah Bapak nabi piing Hayyu u Kaimah RT itu jago pasdina negara ngadon kalau murbatu geletuk ibu pasea di Bait almuqadas di tanah suci Nu Allah di Israel keletak paseaaan lilah tepi kaki war kurang lebih karek 25 tahun tapipi karrata lemur Batur dipakai pasea Canberes pasea didinya pinah kabelah kulon ke Afrika kalau leur Muhammad Ali Afrikanya tempat ganas tea ginit Ari papa ganas bad itu ganas mana ganas Afrika padahal melak nama di Cikoneng dah gitu watak orang Indonesia nutup boga ilmu jeng ipis iman teh di mana hade sok disebut tilmur batur di mana goreng tilmur serangan segala tinuk ti batur we aya ganas badak ganas mana Afrika cau rangaek cau mana iyo Australia gitu ayah rambutan alus mana iyo Aceh ramutanananya hasumnya rapet di mana iyo magung gitu. mek me jangkung badak jabrik jeli narbing me mana iyo benggala jol me penek pewak buduk di mana iyo cipujuh Eta eh, teh disebutna minder wardah cek santri mah zillatis suur rendah perasaan teu hade kitu peta teh jelema mukmin muslim nu boga ilmu mah kudu wani ngaku hade sanajan aya di pihak musuh kudu wani ngaku goreng sanajan aya di pihak sorangan adil teh wangsul deui kana pokok masalahna ngadon pasea ya di Afrika can beres didinya pindah ke Vietnam Selatan salawe tahun pasya didinya can beres didinya pindah ke tongohen lemur urang ke Kemboja bejakna pan pamimpin negeri nage kungsi sumping ke negeri urang dogdag para saya didinya diadu doma domakeun rakyat teh lemur teh tepi karata maehan jelema teh lain ku bedil lain ku tongkat ku kimia bejana wur obat di langit Cur hujangolak silah jelemah haring tapi kabreng Jeremah ngarumsi ngungsi nate lain cara di lemur urang zaman Genting ukur 10km kasih si kota itu mah kalau luar negeri Pangara urang kuungsi ka bagian pangungsi paburan tak Inungjeng Bapak Pakisah jeng anaknya Inung Na di Inggris Bapak na di Australia anakaknya di Amerika Tera ettik nucilka di laut tapipi kataamprok diesian kuj lemak nu luwih di ukuran na ladang pasea dua jago kiwari sing kuninglah disputsumput San berees didinya Aduh domak duluur urang tuh di Af Afghanistan. kurang mainak ke suka bunga kaum muslimin dulu orang matengdahhar gugu lutukan Di es dalam murna dipakai pasekueta Can beres didinya pinah ngadonun pas karak kan Kiwari dugu lupat nyawa di aradu jelemak Nusarwa sahabat jagok kiwari si limit nanti tenya can beres didinya pindah ke Teluk Persia dogdag para saya malah kamar iya dek dicoba hayang saya di Masjidil Haram dengan Allah we tengidinan tidak kecil kemungkinan jago hari ini hayang ngadon saya di Indonesia lamun orang Indonesia balangan, sing waspada dek naon atau pagojali make papaseaan merebutkan isi pejit bungkus kulit kulantaran di timur tengah tempatnya minyak pasea perebut minyak khusus nama minyak nusaha kagungan Allah dina beteng bumi nu diciptakan ku Allah di mana ari minyak tempatnya geus kitu ditakdirkeun ku Rabbul Alamin deui minyak teh bet lobana teh di negeri nu pinuh urang Islam bungkul di tempat lahirna Al-Qur'an di Makkah perebut minyak minyak saha nu Allah nabutuhun ku minyak da mual benghar mun eueuh minyak eta make perebut minyak kagungan Allah nah betul menta ke Allah boro-boro menta da teu ke pangeran pangeranana oge ari karena minyak na butuh karobul alamin nu kagungan bumi jeng langit hayang wawuh kapan tercager. cager Ari sare unggal poe mung jauh ti pamajikan ari mitoha di enrin. Siga hayam lisung teteh, hayam lisung pan sok ngahakanan telihnya. Telih teh pan gudang dahareun gara pek tinggal hayam lisung kecok-kecok kana telih, atau telih bolong mah pae. Teu wawuhan ka pangeran mah cara jelma di urang we ayeuna ampir katepaan kulaku gitu teh di Bandung ayeuna jelema teh uh da kitu ciri maju ka modern teh jelema teh beuki betah di alam dunia teh mung balik kana asalna teh paeh teh pada mung di mana sagala babari teh galingging panas tiris meusan geus buru-buru ka dokter pan malah di Bandung mah ayeuna teh keur usum olahraga kolot budak nini nini tengus rabul ke jalan tabuh tilu subuh tuh teh duka ada di Ciparai mah kawasna lebih tihela di dia memeh di mana lain nyarek olahraga pek baik olahraga mah dianjurkan ku syariat Islam ngan kade ulah boga pamadegan dan olahraga terek manjang-manjang umur lain da umur malainu olahraga olahraga mah ngadua ku bentuk fisik dada harga lain dek manyangan umur nggak doa ku bentuk daharin, muga-muga daharin abdi sing jadi sabab abdi jag jag kade tauhid dia makanya yang ciparai mah na ilmu tauhid di bawah lah kade nini nini tengah rabul make celana nu pelat bodas koneng hejo tenang naon ngarana teh gini, nah eta tung nung nang ning ning gitu training trainingnya Ari perrang kalinu anoma pantas sebagai jalanna nurrada nyepet hari mah aduhbina imitparamang mo kabunten ya diaroruh kusimkuring ngalut subuh- subuh teh sent ini temiti mana olahraga ajengan nama subuh-suh teing pan supadoskenging 10 kilo cent nuhun atuh paranto salat subuh ente rek man yangmanjang umur bari tewahuh jeng nuboga umur Ayu diciparai mast hela nu salat mah kade bisi bisi lepat tanggapan majar sim kuring nyarek olahraga dianjurkan ku syariat Islam sim kuring ge olahraga di rorompok meser sepeda tapi sing seimbang orang Islam mah nah iya mah boro-boro ingat karena wiridan karena salat nage kita ingat gajleng keluar orang Bandung tapi kakitunya hari ini di dieu mah alam dunya a gitu diian di siing Leman kedua jago jagoapa pasaan malah pasgesokun kalembur Batur diraga y pisan paninten pemerintah ngannjurkan awas ketahanan nasional awas ketahanan nasional u Madi Jero masji lamun siun ku panyakit ibu siun asup angin awas singthan awak na teh Badannya teh sing kuat sing cekap dahareun sing cekap pakeun sing cekap inumun sing cekap gizi jeung vitamin ngarah penyakit teu asup lamun bangsa Indonesia tahan sagalana tahan ekonomina tahan mental attitude-na tahan akhlakna tahan akidahna tahan keimananna, tahan ibadahna tahan hirup umbuhna rukun damai ku Allah saruk seigel sabot sapehanean reksi gakku maha jago Kulon jeung jago wetan ngagoda orang Indonesia mual kagoda kaj jelemata tahan mahpanyakit sote kan awakna tekuat lamun awakna kuat mah mual kenaku penyakit kumargi sakititu lamun bahla Dina alam kagelapan nubaa Alquran turun piken memeres jagat gubra glungsur kakangg Cik nabi cet Allah Rabul alamin Muhammad pek gera beresan jagat nu kami numenang kami nubareto beres pingenahan jeung piggenahan ke rumah Nusa Aina jadi ruksa pek beresan ku maneh kunaon guststi meresan na di kami alat-alat ke meresan na Alquranul Karim naonkuru di beesanna sagalarupana nubengkok lepengken ku maneh nupoek cangan ku maneh nukufur Islam ke ku maneh nu muyrik tauhid ke ku maneh alat-alat na Alquranul Karim y teh Hidayah di kami pek tuduhken kaj je lemah terangke weig na ku maneh contohan migawena ku maneh cek pangeran teh sadaya ti mana ka Gusti anu kedah diomean ku abdi teh sing emut ibu ari nabi teh lain Muhammad Rasulullah wungkul seueur ti mimiti aya jelema di alam dunia teh bejana nabi teh aya 124 ribu nabi teh tugas pokokna masami dititah memeres jagat nuruk ku jelema teh be hiji waktuda2torial wilayah na daerah nagarapan nu beda sa aya nabi nu tingkat na nasional ayah nabi nuional Ayh nabi Sa kampungun Ba aya nabi sanagrion ayah nabi saya RTun ayah nabi Sa Iimaun munahnya jadi nabi Sa Imah gawe tepati loba buruhna gede cek Nabi Muhammad di mana kamana anu kedah didang dosan ku abdi teh alam teh Gusti tong lega-lega teing keur maneh mah Muhammad da kami teh teu nyieun nabi nabi maneh teh nabi panutup pek beresan jagat nu kami teh kumane sumun di mana kamana tong lega-lega teing ti wetana semet paranti bijil panon poe ti kulona semet paranti surup panon poe itu kan nabi teh bejaan tak kabar data nusok nyebutkan Oh agama Islammah agama orang Arab dan Nabi Muhammad lagi urang Arabpangmbejaan kan kunnininya Nabi Muhammad mah pagaweianana teh tiwe tanah semet paranti bijil panonpoe tikulona Semet paranti suruh panon poe Ari senjatana Alqur wamaarsalna kaila ka fatals Tersamata-mata kami ngutus anjen Muhammad ke alam dunia angin tumerap ka manusia sadaya. Kuma Gusti Ari jelema anu Ari makhluk nu aya di luar dunya sanajan teu kadatangan kumaneh bakal kaambung sengitna jeng hikmat rahmatna maka tarima wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin beresan we Kangjeng Nabi telila 20 tilu tahun terengse beres proes nu susah jadi bunga, nu miskin jadi standar, nu benghar jadi eling, nu mukmin nu muslim jadi tauhid. Kumerem karobul alamin. Beres. Kangjeng Nabi ayeuna geus eueuh, tinggal urang umatna kapalang jeblog, urang teh geus iman ka Allah jeung ka Rasulna dabongan geus sahadat. Ku sabab sakitu pagawean Kangjeng Nabi meresan alam dunya teh tepa ka jelema nu geus sahadat teh. aya dina taktak numamatat jemboga elmu te disebut na ahli waris kangngjeng nabi lain narima warisan sawah narima warisan gawe pagojali enalun kema na khusus na umat Kajeng Nabi Muhammad awas bareto eta pegawean teku pangeran ditugas keun kakangjeng nabi aye na nabi naste aya di kina at tugas nabi te pinahkana taktak urang aya namamah u nu kudu memeres jagate nu pas se wa urah para seha beresan ku urang alatna Alquran nubengkok lepenggen ke urang alatna Alquranmun atau Alquran mana tawaah na nama urang nu Quran gejrut wa Alquran te turun sanes Quran nu nga geblog juz turunadina tanggal 17 Ramdn teh pada uninga darige pasantren malah nu hadir itu santri ungkul nusantri surat al-ala nu ngaran pada a apaaria gejrut we teh nabi bacaeh Muhammad naun guststi dibaca deh Da urang ge lamun dititah teh pan meureun nanya nya. Titah teh baca. Naon nu kedah dibaca ku abdi? Pek di mana jelema dititah pasti nanya kanu nitahna tentang sistem dan metoda serta teknikna. Model bapak nitah ka putrana, gerak kawin sia ka saha? Pan kitu meureun. Pek geradahar jeung naon? Nyai balanya ke pasar, meli naon. Setiap dititah pasti nanya. Mun maka orang Ciparai ka para santri Iqra baca kumaneh. Naon Gusti nu kudu dibaca teh? Numutkeun tafsir sepakat ahli tafsir nu kudu dibaca teh ayat-ayat Allah. Baca ku anjeun ayat-ayat Gusti Allah. Tabareto mah eta ayat teh ka Kangjeng Nabi, ayeuna mah ka urang. Baca Muhammad ku anjeun ayat-ayat kami. kau urang baca urang ciparai ayat-ayat kami naon ayat tanda ayat ciri simkuring kauh tatangga kaungkur mediajar salat ayam berhenti bulan mahkiridik denngelek Quran karo ropok bari asak raina pagojali bohong ajengan TKBOG ce kumapak majar Quran teh genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat Bapak meyakin waktu sebulan milang ayat Quran ternyata Quran teh lewih ti genep ribu genep ratus genep puluh genep belenong damarukan ayatin ubaluner teh dina Quran merenya gitu <laughs> Alhamdulillahirabbil alamin belenong ar Rahim belenong merukan eta meren <laughs> eta oge ayat hartina ayat teh ciri tanda ayat-ayat Allah teh tanda-tanda keagungan Gusti Allah baca ku anjeun tanda-tanda keagungan Gusti Allah ayat-ayat Allah naon atau tanda keagungan Gusti Allah teh naon atau ayat Allah teh segala nu aya ge ayat Allah kapan kaum ibu ge ayat Allah tanda keagungan Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Awewe teh tanda keagungan Allah diciptakeun anak awewe teh. Diciptakeun anak lalaki ge tanda keagungan Allah. Ku agungna Allah jadi awewe, jadi lalaki. Gunung ge tanda keagungan Allah. Suur ayat Allah teh. Hese di bilangan hiji-hiji mah beak waktu. Urang nyalindung we karena keterangan ulama gede mutaakhir Profesor Dr. Muhammad Saltut, Rektor Universitas al ajhar ngabagi ayat Allah teh dibagi dua. Baca, cek Allah, ayat kami, ayat nu mana dibagi dua. Kahiji, ayat Allah nu tertulis Al-Quran ngarana. Baca Quran. Quran dibaca. Dibaca wungkul tenyawa harttina asal iman pan ibadah sokloba jeannya nu tarik ngomong teh maca Quran tenyawa hart masng met ngagu gulungkelapa ulah itu istighfardaita boro-boro macana ngaken aya hart ibadahang zaman kiwari jemah singlik maca Quran Ari us diinaha bakat kean sian gitu Tini mah ngecerik nyeri cangkeng tebu benangan mah molor wes ya model gitu kira-kira. Komo lamun nyaho kana nak salamet dunya akhirat teman. Wangsul deui hiji ayat Allah nu tertulis Al-Qur'an ngaranna baca. Kumaca Quran bakal lempeng hirup, bakal salamet paeh. Babari hirup, babari paeh. Bungah dunya bunga airat malah ayah keteranganan napan jelma mukmin nu bisa maca Quran jengnut bisa macah Quran gede beda mukmin muslim bari bisa maca Quran sana jantenyahokana harttina diupamaken lir ibarat bubuahan nupelem amis jaba ngennah jaba amis tur sengit Ana mukmin muslim bisa maca Quran mah nganpeda goreng patut sorana hartina tuh petinya ho eta ge bubuahan ngennah ngenak namangan pedah teengit pkul mukmin muslim kan bisa maca Quran ngannyahukana hart sora na goreng lagu na te aya mahroj te pati bener ngan pedah iman we dayek macamah eta ge buah ngan pedah tu amis tepahit mukmin muslim diorok ka deket karena liang kubur canyaho alip bingkeng bingkeng acan etage eh, buah buah nama nga buahnya pahitnya bau baca nuka dua cek saltut ayat Allah teh ayat Allah nun tertulis ayat yang tidak tertulis naon buktina alam semesta gunung ayat Allah tanda keagungan Allah bumi jeng langit tanda kagungan Allah diciptakan nanti awewe jeng lalaki tanda keagungan Allah laut tanda keagungan Allah Sugri nu ayat di alam dunia tanda-tanda keagungan Allah ikro baca ku anjeun ayat Allah nu hente tertulis sekali deui kanu aranom baca ayat Allah nu tertulis Al-Qur'an ngaranna ngarahnya ho salah jeng bener baca ayat Allah nuhun tertulis alam semesta buktina baca terjemahkan ngarah gampang jeng babari hirup Kitu ikro teh cek santri hari alam dunia kagungan gusti Allah teh ibu tak iya iya dak jagat teh ya. ku jelema dibagi dua garis ku lemate gariste garis elmu disebut garis garis hatul ististiwa dua manusia nugesian alam dunya teh manusia anak Incu Nabi Adam belah kaller Koko Jona Eropa jeung Amerika TH anak Incu Nabi Adam nugesian alam dunya belah kiddul di Kokojoan ke urang Asia urang contohnya Kitu ditakdirkan ku Allah di alam dunia teh anak incu Nabi Adam kaliren garis hatul istiwa urang Eropa jeng Amerika ku pangeran ditakdirkan lebih tihela paling termaca ayat Allah nu ente tertulis tapi barodo maca ayat Allah nu tertulis ku sabab kitu marahanehanana babari hirupna ngan pedah tenyahun pibakelen hirup nu kedua kali acan di pangeran nunyaan Ari anak In nabi Adam kidulun garis hatul ististiwa pala linter maca ayat Allah Nu tertulis salah di hukuman haram ku ahli kiro campur lagu sikah ngajelong karena rabi panngsriku ahli lagu da linter karena maca ayat Allah Nu tertulis mah malah dikorehan U nagge menang nolo ka jerokna salah we ngucapkan mudhof mud il cek santri wajur wetgah kalluhur Waduh disenngsken dicipara iba daerah pesantren paling ter urang Kidul mah maca ayat Allah Nu tertulis mah maca Quran mah ngan ulah benu radakati nga leun maca ayat Allah nu tertulis kangomehan-goomehan komporku dong ngadagguan tukang patri weh eta nu jadi masalah teh ku urang mah ieu pamuda dibaraca alam teh tanuh dibaca dikali ke jero bijil minyak tanah jeng minyak bensin batu dibaca jadi semen batu tatangkalan tangkal haur tangkal karet dibaraca jadi tetron budah laut dibaca jadi plastik kabulan-bulan dibaraca kurang kaler ditah maca itu dititahku Allah tapi hanya kalau nama masalah ti orang kaller teh teun maca ayat Allah Nu tertulis tewawuhan karena Quran Ari orang Kidul nyobat jeng Quran ngan tewawuh karena ayat Allah tertulis banjir depan orang tapi boh urang kidul boh urang kaler ruina dina dinadangat kiwari teh tepati jadi keuntungan ke kasar area oge naon sababna dabongan ba nama urang kidul urang kaler terutama maca ayat Allah nate teh boh nu tertulis boh nu tertulis te bismi rabbik kahartos ya Quran dibaca tapi tebismirobik alam dunia dibaca tapi hente bismirobik cek Allah teh ikro baca kumaneh tapi macana teh bismirobik barengan atuh bibirna ucapkan kalawan nyebut jenengan Allah Bismillahirrahmanirrahim hatena barengan yakin ke Allah ia jagat kagungan Allah bumi langit ciptaan Allah abdi kagungan Allah pikiran abdi pamereti Allah ngagarap jagat dititahku Allah ulah pokok atau ke Allah tah iya mah itu gening akhir zaman mahnya teu urang kidul teu urang kaler da urang kidul ge urang urang kidul teh urang sadare teh urang kidul itu istilahnya teh eh maca Quran mah pan di sisi jalan ge ngadalil teh geus ngaberebet Ari hirup matepatiha yangkurng dalil deingpangrina tong disebutnya daerah najeng jelemana maugoreng patut cekku wa pisan jele malah tukang ngajar ada diwariskan rejekin daen kuku aturan Gusti Allah q pedang cet Allah awewek ku bisa ganogan lalakisa tanggan kuma jawabna ah urang mau urang adiladilan wae dan awewe anak Abah nu lalaki anak Abah kenek urang motong make aturan Gusti Allah di naapa lebah rezekimah urang nurut ke urang we adil-adilan dua kali do hiji tem gawe karena perkara nu diturunkanku Allah sakit ke sahabatdat kedua nyebutkan urang adil-adilan berarti nyebut ke adil karena aturan Allah eta tek tanak Quran nama ko celak ngarana etTP pintermaca ayat Allah nu tertulis ngante bismiobk te iman gitu welah paling termmaca ayat Quran tapi te iman orangrang kaler paling ternarjamah ke alam dunya ngante iman ke Allah atuku mata uh bedana persis we a cara bahlah dharol fasad filbar riwalbahar alam dunya nu canpe jadi poek mongkleng dipakai para siku anak Inju Nabi Adam nu perebuti pejit bungkus kulit jeng sarang kasih eta Dina kesempatan anu Mulia tong paus pauos nu dibahas kusimkuring tay kajwaljak malah kapungkur kantos diri disebatken mana alam gesari gig jeung alam meme Quran di lahirkan baha buru-buru gerasamet Kendiri aranjen kabehdahuhan Sedina Abu Bakar valzimul masjid gewat gera ngarungsi ke masjid Hartina wetuh Ken kayakakinan aranjen kabeh di masjid ajak serta De garwajeng putra ke masjid boga susah bawa ke masjid boga bungah bawa ke masjid tinggal anakges kumpul di masjid wastasirul Quran gewat gera soono and graso sobattanandai jeung Quran di masjid tanya ke boga susah karena Quran tanya Bu Quran dimana boga bunga tegesna ba keentepanku susah tanya Quran naon sabab na Quran Abdi besusah Quran bakal ngajawab budak hese diatur tanya Quran naon sabab na Quran Ari anak Abdi meni hese diaturna Quran bakal ngajawab saate tipe nyokot seklumit Ti Quran tanyagararappekuma naon Quran margina Ari Budak Abdi menitenyau di sopan sopan ahan Kaung ba teh pan Budak ka nama lah kamu inung namiskin magis tepetang ngaku pan munddatang pipa maji kanan lol inndung na sah tuang ibulahin tem anak jol teh Bapak anaktaramat teh is RT sama ha Pada ngalangkung manipu pun tenan da sieun nyeureud ngalangkung kana pangambung ibu nama ih dilengkahan we padahal nu bakal nyeureud mah lain kadal meteng indungna kasinggung we ku anakna tong ngomong ta ibu teh celak we cipanon sakecelak harita kene kontan tinggal geura dagoan we iraha laknat Allah dek diterima ku anakna pek tanya Quran naon ari anak abdi pangna kitu Gusti ngajawab Quran innama amwalukum wa auladukum fit Hai minta tanggung jawab fitnah teh ibu jalingmaissan mengurus putra darugi tujuh likur kali atau ibu di alam dunya geraanga urang emot kurangrangnyanak satu aspek pe pegaan kangjeng nabi teh memeres anakai nama tuh dan capek memeres jagat nu le nama darugi tujuh likur kali kaguan putra Ay lamun tewatku ibu disalamatkan di bawah serta kam masjid bari diwauhun karena Quran Ibu ngagegenol putra salapan bulan lilana. Ku Allah tapi kan disebutkan wa insa Nabi biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Aduh gelajer inung maneh teh. Ngandung maneh teh hese nangtung hese diuk. Borosot lahir ke alam dunia ngonang kocak dengek indungna kesang bijil sabulu-bulu. Tengah nang paeh disebut nagepan ngajuru. Gubrak di alam dunia wafisoluhu fisoluhu fi amaini 2 tahun Cipinrif ibu tadi sadap ku putra deh tapipikah hesek kum hesek barang tuang gede mengesanku gede ibu diserang de pikiran kumaha Yuunatan anak di sunatanku di sunatan anak Ibu mikirkan dua kali naku maha nyakolaken anak sekolah sekolahku sekolah anak kumaha mayyar sekolah tamat di sekolah kamana neangan gawe na gede mengesan kasaha ngawin ke nana borosot ngajuug kaken incu de anak maneh urang urus kuma teren Inung bapak dibujkenku anakna eh Ridho eh tapi Allah beuh naun sabab na sabab Ibu tenmpken anak nadina jalanu dipika Rihoku Allah pinah weti dunya ke airat wayahna di alam dunya ibu diheseken ku anak jeng kuincu di akhirat di jejak bujur Inung ba anak karena neraka Allah bakal kapangi ayaah hijji katerangan tilu jelemak dicalon kei caloni naraka salemak dicalon ke namaam cek Allah maneh caloni neraka inndung jeung Bapak maneh caloni surga cek budak Gusti Abdi dialungken karena neraka Gusti lamun tebareng jeng pun biang je pun ba cek Allah nama ke mama maka inung ba maneh wala ta wa inung ba maneh mala ladang amalsholeh na surga bagian na maneh ladang amal salah na naraka cadangan naacak mudadak Abdi Gusti sadar Abdi ge calon wei naraka te lantaran Abdi di dunianya na pinuhku amal salah ngan guststi langkung uning nga salah najisim Abdi te lantaran Abdi te terang solehnya na abdi karenasholeh lantaran pun biyang jeng pun bapak cansa kali-kali aca nuuhkesholeh ngajisim Abdi tepira ukur ngesian beteng abdi we jeng nyalamatkan abdi bisi dihakan angin kul sabab sakitu teujrugna abdi di alam dunya diantep kupun biang jeng kupun bapa terido gusti mun babarengan tiluan kana neraka gusti indung nak nganter kana neraka jeng nak jadi pangjajab darugi mengpeng can tepi kadinya bismillah ibu sanes pribados nyarek kaum ibu kaum bapak tong nyalamet kenting dengan dengen entong sanes gitu sanes naon atau urang ukur karena tanaga urang urang berjuang di rumahurang we meresan putra meresan garwa ngage beresan tayungsasi siam ngadidik anak Bab bulan puasa teh cek ahli pendidikan matas ibadah teh masa peka masa anu paling hadek ke ngadidik budak girring ke budak tehku ibu teh nrada dewasa mengesan teh ka dia ujangnyai ka dia urang bareng yaap buka jengjeng Abah peperihen di luar bulan puasa tuh bisa peksi na nga beres pisahkan takr ba gelas anak teh lah akumawani karena gelas paragi ba paragi ba maneh paragi maneh singkil hidung ibadah na maca ayat Allah Nu tertulis je tertulis tak gelas haturan Bapakpak tay iya keur maneh iya keur nyai iya kerujang keur ujang ulah sing lalejeg cicing sing sopan gorowok adan kakara komano ku bapana ulah ngahuap paheula-heula sok kurang bareng ujang bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu wabika amantu wa la rizki kaftortu am dahar jadi kulit jadi daging beres tajil enam urang salat ujang pek adi maneh tupang wuduan ken pingpin kumaneh tuduhkan bisi salah ngumah legena di samingan anakna sina make kamppet si make kopeah lain wajib bak kopeangan gitu sopan nawe ke urang Indonesiandung mu ke amparken sajadah namboga ke magribong di masjid urang berjamah di dewe ujang bisi kaburu lapar amparken samatna gorowokanku anakna nupanggedde salat sunat kakara gorowo komatku pamajikan kundung barudakgara kerawaskenku ba dipangkomatkenku pamajikanku bumi langit ya, asa nu sorangan pakir imam sora pamajikan kod komatis shalah kod komatis shalah nikmat kadengena ieu mah kealaman ku simkuring dipangadankeun ku anak dipangkomatkeun ku pamajikan aduh luar biasa direret teh ka tukang siga widadari raraina teh nyak celakan sabulu-bulu teh irung nu deme teh kontan ngajangkungan ngabengbreng anak nu awewe dibelah kenca di halangan ku indungna tengahen salaki dina tukangan persis anak nu lalaki dibelah katuhun bapakna Allahu Akbar karasa agungna Allah tengangkatkan lengan ruku bareng sujud bareng ngadua di aminan didukung ku anak jeung ku pamajikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama cek salaki kumacek pamajikan jeng cek anak amin ya Allah kabulkan doa Bapak Abdi Gusti kakara beres tong wakadar dages tajil nying harap salaki ke pemajikan nu dipingpin ku indung natea anak tengah bengbreng caroge bapak nying harap belah wetan ibu jeng putra nying harap belah kiblat tong ngomong kedepruk bari make kena. ibu nyuuh kana lahunan carogena pok ngomong metode persuasif ngarana lisanul hal syahidan tongko omongan nyuh uh, karena lahunan sage bisa ngomong bisa pidato tak cimata karena lahunan salaki base nacimata pamajikan nga basehan launan salaki bari hanut hanut nacimata luwih seket tinman Kririsnu nojos karena aja jantung bisa pekuran singtari ngarah kaku anak ba hapun ten Abdi di magrib kamari du kam magrib nu auna rugi temen puasa Abdi di alam dunia menang lapar di akhirat ukur ti jongklok da Allah gemal ngahampura mun jelema teu ngahampura hampura bapana entong ngitung ti mimiti kawin ti magrib nu kamari we dugi ka magrib nu ayeuna pamajikan keur ngomong kitu karawek mastakana ku bapak sina dilalajoanan ku anak drama yang sebetul-betulnya drama cekel mastaka garwana cek carogena kami nu kudu dihampura ku maneh teh hukum maneh pul-puluh tahun kami ti ukur bisa ngiahan waejeng marmaraaban jeng makean dagu kami ke semua bodokna can bisa nuuhken ruuk sujud aan kam aneh tehaba begitu inndungna omad ulahangan dakkwa kami jagadinapoe kiamah berat kami tanggung jawab de dakkuunglang kuci mata saya imah ka cengkat inndungna ngareng jeng ba kada peruk anak nupang gedena nyuk karenalah hunan inndungna Abdimaknu kedah dihapun tenkuma teka etang jasama teh Siga kumaha abdi tedek muda grido Allah piraku Allah make rido ka abdi upami emak terido abdi sarang pun adi abdi tengah wakilan pun adi dakudu kudu nyuuh kabeh paungku-ungku cimata juuh lain cimata nu murah tapi cimata nu bakal ngondang rahmatna Allah kira-kira dirinya Lailatul Qadar teh datangna moal salah kira-kira lamun Allah idin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam parantos ibu lakukan gitu seumur hirup sekali majeng anaknya. asa encan asa nama da da boro-boro indung ke anak anak ke indung nak. da ibu na ge ka bapak da terasa salaman loloba nama boro-boro bulan puasa lebaran ge da terasa salaman osok lebaran nanya osok bari ulungah elengeh era sorangan segala rupa malah aya kassimkuring di Bandung Madale tohoyong bagojali sa salaman kas salalaki teh ceksa lakinna ab intoyong kabun bojo denganradaab era tena naon ari era mad lain wajib ngan bat tepu gaganyaran yonhan anak ten naon ngan ulah era wawarehan Ari ngajak sare kandung na daerah salaman era be wawarehan era tehh buat Atuh tina nuzuulqu woni uk menang menang ngadidik anak sugan u sinasa salaman kakara berang barang tuang dek ayaah dena dek nutarib dahhar lain sing jaro robok anak ngeis tehdahhar ulah sing jaro helak anak teh ajenan tuh bapak jeng inung nu kolotea nuhun tununa tinggal dua nudahharhara rese lah ditingalken malah siap di anakmu awawema mawa sapu tangan Gigiran ba anak inungna Nuang mienan ke runtahna nu ngadeketkeun gelas keur nginumna anakna nu awewek nu nyekel anu kletikna atau seputangan bisi bapak batuk tea bisi nyakslak kesang tea tuh bisi remeh nyangsang dari sengserikeun ku batu rumapan anakna nu teungeunah Bapana batuk dages kolot susut ku anak nu awewek ya robbana mun aya awewek siga kitu ka bapana hina saya kira dia akan lebih cantik ketimbang bidadari yang akan turun Barangkali itu sebagai contoh bidadari dunia barangkali. Lewih ti bintang film. Bakal dihargaan ku pemuda. Kajian sika kuma ada pemuda teh tengah hargaan. Jeng tengah nilai awak jeng rupana wungkul. Tapi tingkah lakuna. Tingkah lakuna. Atau apa muda agar efek tuntun bapana nu dianggap hina ku batur teh isuk dek jumaah atau dek taraweh ka dieu ditungtun disangkeh ku anakna nu turun tina mobil bari dasi ngambai tur sirahna pinuh ku ilmu nungtun bapana nu hina cek batur teh dek tukang macul dek tukang beca ditungtun da cacingnya bakal nyingkah eraeun ku jelema kitu atuh kahayang umat Islam Indonesia teh Gusti heulaanan bisa-bisa ngurus anak memeh ngurus anak batur anak sorangan we mu kaum ibu doing sing bisa ngurus anak serangannya pi ngonya mata kadir u miian enjing subuh enjing-enjing cobaan salat bareng je Bapak malah saming us kali Bapakja di masjid dimah hijiba mana bener jeng salah anak salat pemajikan nuka dua reg ngadidik anakku metode persuasif metode contoh praktektur dakwahku perbuatan lain dakwahku omongan kinten-kinnten para pemuda para sepuh ibu Bapakpak tong panjang-panyjang tekur target ngaji lain jam zamankahharos atau kurang cekap gitu kurang cekap pun muga-muga ketepangsimkuringng di boga umur teh yang atuh 80 kali nuzulqui muga-mga Uraian simkuring eta teh nu bener na tina agama nu kaliru na tina kakaliran simkuring sorangan we moga moga Allah ngampura sok urang ngadua sadayana Bismillahirrahmanirrahim Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama amin ya Allah ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh